wa rahmatullahi wa barakatuh. Čujete me inšala, dragi poštovani moji, je tako? Evo ovdje interesantno, el kamer mk, ali ko na čirilici. <laughs> da je ovo prvi put vidim. Jazak Allah, hejr el kamer. <laughs> Aj, a... Dobro, dobro, bare kalafik. <laughs> nije, nije to na kineski, to je brat piše na makedonskom, Allah te nagradio. 7-2-2-2, bare kalafik. <laughs> Hajde, inšalama. Па, не знам сега, не знам дали има потреба, бидејќи не знам и колку си во тек со целиот овој проблем. Не знам сега колку и си во тек со целиот проблем и сега е, веднаш да се прене... Види, ако ти мислиш дека има потреба за такво нешто, прави како сакаш, проблем нема. Значи, од мене имаш, значи, изен, не е проблем. Не е проблем, иншалла. Allah. Allah te nagradi, brak. Ba, barek Allah fik, jazak Allah khair. Tajb šehovi, alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ja vas neću večeras definitivno zadržavati puno jel da, e, izvinjavam se što sam malo zakasnio, jer do prije 25 minuta sam bio e, E, na Dersu s braćom na drugom mjestu, pa dok sam, to je malo podalje od moje kuće, dok sam stigao, zato je ovo dijelimično zakašnjenje, bare kalafikom. Ja sam, e, ja sam se jučer oglasio otprilike u isto vrijeme i svi koji ste me jučer čuli znate ono što sam govorio, je tako? Znači, bila je tema e, ona kleveta i ona laž, jel da, e, časopisa SAF i ovih e, plagijat novinara u želji da inša Allahu ta'ala objave e, moj odgovor u želji da objave moj demant jel da jer oni se ponašaju e, kao da mi ne postojimo u stvari jel da neka politika e, e, jel da, džahilska politika, džahili se tako ponašaju, la haule la kuvete ila billah. Wallahi zaista ne doliči jednom vjerniku da se tako ponaša, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jel da, al katabu la jedhulu l'đenne, hadith je sahih, kaže poslanik alaihi sallam, al katab neće ući u džennet, al katab neće je čovjek koji prenosi riječi kako god mu dođu i u bilo kojoj formi mu dođu. Znači čuo je, rekla kazala, po zlatnom senedu, jel da? Po zlatnom senedu e, od e, e njegove nane, jel da? Njegova nana prenosi od njegovog džeda, uh, od džeda njegov je, je čuo njegov amidža od amidža strina da bi dajnica na kraju rekla da ovaj hadis je hadisom sahih tako se ponaša uh, Saf i ovaj njihov Ezer Beganović uh, eh, ne, taj lanac <laughs> nije taj fehi taj lanac uopšte ne postoji bare kalafik taj lanac uopšte ne postoji to je izmišljeno znači to je uh, E, to je lanac predaj Jezhera Beganovića i ovih bisera u Safu e, sa kojima uporno pokušavamo da izgradimo kakvu takvu komunikaciju, znači da uspostavimo kakav takav razgovor, e, međutim oni to odbijaju i uživaju u ulozi al Kataba. Ulo, uživaju ulozi al Kataba, u što će se bidni Lahi Teala i sami uvjeriti na sudnjem danu, ukoliko se ne pokaju ove laži i klevete, te spase sami sebe od e, naše tužbe na sudnjem danu, inša Allahu Teala. Ako ne vjeruju da je naša tužba validna, jer najvjerojatnije drže, jel da kako kažu, e, da smo mi gori od džehennema i tako dalje i tako dalje, i to će trebati dokazati kod, sud, kod Allaha na sudnjem danu. Jel da? Ja sam ih juče pozvao barem na e, onu elementarnu etiku e, novinara. Pozvao sam ih da budu jel da, e, pravedni u onome što čine, jer čak i u kafirskom sudu, pred kafirskim sudijom, jel da, e, kada je čovjek lišen slobode, prvo što mu se čita, to su njegova prava. Imaš pravo da šutiš, imaš ovako, imaš onako i tako dalje i tako dalje, jel da? E, barek Alafik, eh, slušajte Barek Alafik, slušajte, nemojte se, nemojte se dopisivati, ako ima, znači, ako ima mjesta, inša Allahu za, za šalu, našali ćemo se, međutim, znate već, kako funkcionišemo, Allah vas nagradio, saburajte i saslušajte nas, e, barak alafikum. Jer vjerujemo da ste ovdje zato što vas e, ovaj problem, zato što se ovaj problem tiče i vas, jel tako? E, u sudu kafirskom, la haule wala kuvvete illa billah čovjek dobija pravo da se odbrani, ima pravo na advokata, ima pravo da kaže i tako dalje. Advokat njegov može da traži odlaganje sudskog procesa sve u cilju da što bolje od, pripremi odbranu, da što više argumenta i dokaza prikupi u korist njegovog e, klijenta, je tako? Znači, čak su i kafiri ljudi koji imaju više insafa, znači imaju više pravde i osjećaja za e, pravdoljubivost, negoli ovi u safu, sa njihovim novinarom Ezherom Beganovićem. Ja ne znam kako ćemo dalje sa ovim ljudima razgovarati, jer kako mi se čini, ovi zaista u zlu pretjeruju i granice vallah i islama ne poštuju. Kad kažem ne poštuju granice islama, mislim na način na koji se od njih traži da daju prostora za odgovor. Međutim, oni o tome ne razmišljaju. Kada tražimo od njih da objave naš demant i da se izvine zbog njihovog zločinačkog i kriminalnog dijela, da bi mi halalili na Dunjaluku, oni o tome uopšte ne razmišljaju. Kada im kažemo tužit ćemo vas kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, oni to u potpunosti odbijaju. Što nam daje za pravo da počnemo vjerovati kako nas oni smatraju nevjernicima. Znači ja sam lično počeo da vjerujem da redakcija Safa na čelu sa Ezherom Beganovićem nas tekfire. Jer nemam drugačiji komentar i ovo ne govorim da bi im ono ulično samo uzvrati onako kako oni meni govore, jer jednostavno ne znam više šta oni žele. Poslao sam im svoj demant. A demant koji sam ja potpisao, koji sam njima poslao, vama sam ovdje pročitao, nije samo moj demant. To je u stvari... Allah te nagradio Azem. Doći ćemo do doći ćemo i do toga inshallahu teala. I to jeste to jeste znači poenta ovog mojeg javljanja. Ovo što si ti napisao, to je poenta mojeg javljanja. A vallahi nisam imao nijet da se javljam dokle god ne vidim, dokle god ne vidim kako će oni reagovati. Kako će oni reagovati? Ništa, ah, i ne sekiraj se, barakallah. Znam, znam, znam, Allah te nagradio hajrom. Eee jednostavno ne znam kako da više sa njima komuniciramo. Ako oni, ako su se uživili u ulozi kataba ili onog koji samo prenosi riječi i želi da među ljude unosi razdor i smutnju, neka ih. Ja nemam sa tim ništa, a ne vjerujem da iko od nas može njima nešto po tom pitanju pomoći. Ako ih Allah ne uputi i ne osvijeste se, i ne postanu svjesni svojeg zločinačkog djelovanja protiv muslimana, protiv džemata muslimana, a kojih gospodar ne uputi i oni se ne osvijeste, ja i niko ovdje od vas ovdje prisutnih ne možemo ništa učiniti, pa makar se sakupili da im pomognemo, ako im gospodar ne otvori oči, nikakvog hajra i nikakve koristi ti ljudi vidjeti neće. To je prva stvar. Druga stvar, kada gospodar Subhanahu wa ta'ala govori o braku između muškarca i žene, koji svakako, kao svi e, obični ljudi, imaju s vremena na vrijeme probleme bračne, ali može se desiti da se u dotičnoj situaciji bračni problemi malo e, povećaju, te da šeitan omrzne ženi muža, a mužu ženu. Te da im šeitan dođe, da ih napastuje i da potraži od njih da se razvedu. Kur'an je i tu ponudio lijek. Gospodar je rekao وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Ako se vi bojite rastanka između njih dvoje فَبْعَثُ حَكَمَا Znači, pazite sad. vi pošaljite pomiritelja. Ovdje hakem u smislu je sudac. Znači, hakem je sudac. Međutim, po ovom pitanju, hakem je pomiritelj. Dakle, pošaljite pomiritelja iz njegove i njene porodice. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže u komentaru ovog ajeta, šta znači hakem, šta znači pomiritelj? Kaže, to je, kaže, čovjek, kaže, u poznim godinama, kaže čovjek koji je dokazano bogobojazan, iskren čovjek, jel da? Čovjek koji se odlikuje inteligentnošću, jel da? I zna kako će uticati na zaračene ili posvađane strane i koji svakako ima islamskog znanja, pa makar samo po toj meseli. Evo, brat piše Mirđija, eto ako se tako kaže. Jel da? Ako je brak u pitanju između muškarca i žene, i ako u toj situaciji treba da postoji pomiritelj, šta onda mislite kakva treba situacija biti između dva džemata? Ovi sa svojim ljudima, oni sa svojim ljudima. Svakako je da, šta? Da se prije nego što se krene na varijantu pronalaženja pomiritelja, a pomiritelja u ovoj situaciji teško da će biti, ja u tako nešto ne vjerujem, jel da? Jer ovi su sve granice pretjerali vallahi, ne poštuju granice islama, u zlu pretjeruju, ja lično nisam optimista da će ovi nešto toga prihvatiti. Jer kako su krenuli ovim ljudima, eh, ovi ljudi ne znaju eh, kada je kada treba stati wala hawla wala quwata illa billah međutim Allahu a'lam Allahu a'lam ipak možda se možda se nađe među njima neko ko će se opametiti bi bidillahi ta'ala jel da I ja ću sad kao onaj ređulun min ali fir'auna kao onaj e, vjernik iz faraonove porodice jel da upotrebiti taj ajet ovdje jel da kada je rekao e, taktulune ređulen zar vi ubijate čovjeka koji samo govori moj je gospodar Allah ja vjerujem u Allaha ili kao što je Ebu Bekir radijallahu anhu govori u mušicima vi želite da ubud, u, ubijete e, čovjeka koji govori moj je gospodar Allah jel da znači subhanallah radim ja se bojim da ovi ljudi nemaju u sebi nikakvog insafa. Znači, ovi ne poznaju nikakve granice pozitivne komunikacije među ljudima. I ja ne vjerujem da ovi ljudi uopšte žele da razgovaraju. Znači, ne vjerujem da uopšte žele da pregovaraju.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 reče Zar da ubijete čovjeka zato što govori gospodar moj je Allah? Onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg. Ako je on lažljivac, ta onda je njegova laž protiv njega. A ako vam istinu govori, vas će sigurno zadesiti nešto od onoga čime vam on prijeti. Allah neće uputiti onoga koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nam ona dođe? Tada faraon reče, ja vam govorim i savjetujem ono što ja mislim znači ono što misli da je istina je tako a ja ću vam i samo ja sigurno na pravi put ukazati znači iz ovih ajeta dragi poštovani moji vidimo da Fir'aun je taj koji ne želi raspravu Firaun je taj koji ne prihvata argumente. Firaun je taj koji odbija bilo kakvu argumentaciju, bilo kakav razgovor i bilo kakvu pozitivnu komunikaciju sa ljudima koji pokušavaju da ga savjetuju. U ovom slučaju prvo Musa a.s., zatim Harun a.s. i nakon toga čovjek iz njegove porodice koji je krio iman identično ista situacija se dešava nama, dajama, sa novinarima i Safa i sa njegovim novina i sa njihovim novinarom Ezherom Beganovićem. Mi uporno govorimo, uporno šaljemo demant. Oni se uporno prave mutavi. Mi ih uporno pozivamo na islamski dijalog. Oni uporno nama, vi ste tekfirije. Mi uporno kažemo, i u jučerašnjem pismu koje sam vam pročitao. Ja kažem toj redakciji i kažem Ezheru Beganoviću, dajte da konačno ovo islamski raspravimo. Ah, ja sam rekao islamski raspravimo. Nisam rekao da ovo raspravimo kao musliman sa kafirima. Međutim, čovjek koji pati od kompleksa idiotizma, I čovjek koji pati od kompleksa donjeg korteksa, njemu je sve ravno i on nije u stanju da ni o čemu razmišlja, osim onog na što ga nagoni njegov donji korteks. Sad ću vam objasniti šta je korteks. Korteks je onaj gornji dio mozga, dragi i poštovani moji. Znači ima nešto što se naziva donji korteks ima nešto što se naziva gornji korteks. Znači, gornji korteks, kako kažu ovi medicinari, jel da, Allah najbolje zna, jeste onaj dio mozga koji čovjeku pomaže da razmišlja, čovjeku pomaže da razmišlja da donosi pravilne odluke, znači to je onaj dio mozga koji čovjeka e, nagoni na humanizam i pravilan postupak koji će biti od koristi i njemu i ljudima oko njega. To govorim po informacijama koje ja posjedujem. Ako neko ima informacije više iz medicine, neka me ispravi Allah vas nagradio. Dok onaj donji korteks, znači donji sloj onog površinskog dijela mozga, jeste onaj dio mozga koji čovjek šalje informacije kada on treba obaviti malu nuždu, kada on treba obaviti veliku nuždu i kada on ima crijeva prepuna gasom pa ih treba isprazniti. Znači, tako kažu medicinari. A ja sam duboko ubeđen da Saf Jezherbeganović uporno i uporno samo i samo koriste donji dio korteksa na veliku žalost. Ne želim da ih uvrijedim, ne želim da ih omalovažavam, međutim, način na koji se obhode prema meni, način na koji se oni postavljaju prema našoj davi, upravo nam govori da ljudi, osim donjeg korteksa, ništa drugo ne posjeduju. Kada ih pozivamo na razgovor, kada im šaljemo svoj demant, oni kažu da mi trebamo da se potpišemo, da lično sa nekog svojeg imajla to šaljemo, jel da, da ne treba biti posrednika i tako dalje i tako dalje. Posrednika nije bilo. Mi smo njima slali sa email adrese paltok sobe e, put, e, islam put pravde istine. Znači nije bilo tu posrednika. Oni su oficijalno komunicirali sa nama prema, preko njihovog časopisa, zašto sada od nas traže da mi direktno sa njima kontaktiramo preko svojeg ličnog e-maila ili tome slično? Ako će sa njihove biti strane oficijalno, zašto da sa naše strane ne bude oficijalno? Ili kao što je Faraon rekao, savjetujem vam samo ono što mislim ja. Znači ja sam upravo niko drugi, a na pravi put samo ću vam ja ukazati. Znači, to je ponašanje koje ne doliči vjerniku, a oni zagovaraju da su vjernici. To je ponašanje čovje, e, to je ponašanje koje ne doliči čovjeku koji se boji sudnjeg dana. Koji treba imati na um riječi gospodara ma jelfidhu min kaulin illa ledehi rekibun atid. A čovjek neće izustiti niti jednu riječ, a da ispred njega nije onaj koji bdije. Pa da upiše ono što je on rekao nego ovi samo tako govore, samo pričaju, jel da, kao da ih za ništa nije briga. I ne dao Allah da im neko nešto ovako kažu, je, kaže, jer oni će odmah požuriti, a to je taj tekfir. Ajde slobodno nam reci da smo kjafiri, to vi hoćete, jel tako? Isto poput faraona. Ma uriku milama era. Ne smete slijediti osim onoga što ja mislim da je ispravno. Oma ehdiku milna sebila rešad. I ja vas samo upućujem na pravi put. Samo vam ja kažem šta, ne, šta valja, šta ne valja, ne sekirajte se, budite uz mene i maša Allah, vi ćete biti spašeni i vidjeli smo kako je faraon i njegova vojska završila u Alijadu Vila. Ako i ovi dalje nastave da ovako blate, da ovako bićuju autoritet i integritet Allahovih robova, da se ovako ismijavaju i izigravaju sa sudbinom mladića koji su dali svoj život inša Allahu ta'ala kao šehidi. Da prozivaju roditelje tih šehida i da ih izlože ponižavanjima i teškim situacijama dok ovi tuguju za svojim sinom, ja ne znam da li ovi ljudi imaju pamet. Ja ne mogu više da sam sa sobom rešim dilemu da li je moguće da čovjek koji sebe naziva u najmanju ruku onim koji istražuje islamsko znanje, da li je mu, u kojoj se to vjeri, u koje to vjeri dozvoljeno da se čovjek na taj način ponaša. Eto neka mi dokažu. Dajte mi, dokažite mi u kojoj to vjeri čovjek može zloupotrebiti smrt svojega brata da bi on lično profitirao da njegov sajt bude nešto kao tamo posjećen, da im časopis ne propadne ili ovo ili ono. Mislim, idiotizmi i budalaštine, e, nema im kraja. La haule la kuvete illa billah. Da se tako mizerno i podlo postavljaju prema muslimanima, nemam komentar. Kada smo im poslali, poslali naš demant, dragi i poštovani moji, Oni su se pravili mutavi nekoliko dana kao da se ništa ne dešava. Juče smo dobili reakciju, ja sam vam je onda pročitao, ovdje pročitao, jel da? Evo ja ću vam sada to postirati ovdje ponovo za one koji možda nisu to vidjeli jučer. Evo bare kalafikum. Aha, nije uspelo. Samo moment, sad ću vam to, inša proslijediti dio po dio stiglo je ovo inšala opovi javite mi je stiglo ovo na javi barakalafiku aha stiglo je dobro evo sada i drugi dio jel da njihovog odgovora dobro drugi dio nije stigao. moment samo Je stiglo? Mafi Muškil je stiglo dole sa potpisom Ezhera Beganovića. A, odlično. Eto, znači, oni koji nisu znali, ja sam ovo tu javno juče iščitao i rekao sam u čemu je problem, jel da? Čak je dotični tražio od mene, ne smije biti postrednika, mora navesti na šta reagira, jel da, da to bude lično sa njegovom pravom mail adresom, e, boji se da ga neko ne uvlači u nekakve igre i rekao je između ostalog, a objavit ćemo reakciju draga srca. Je tako? I kada smo im to juče dali, i kada smo im dali također moj jučerašnji odgovor na ovo njihovo e, dječačko poigravanje sa rekla kazala, Znači oni moraju biti svjesni, mi smo zreli ljudi, nemamo vremena za ovakve budalaštine i idiotizam. Znači neka se u ozbilje, neka znaju da imaju posla sa ozbiljnim ljudima, neka nam ne oduzimaju vrijeme, jel da? Neka nam ne kvare, neka nam ne kvare, jel da? Šifra, barekala fik, Allah te nagradio, ja bi te zamolio, inša Allah, da se suzdržiš komentara, jer e, to će svakako neko zloupotrebiti protiv nas i reći će evo e, s kakvim ljudima oni rade i tako dalje i tako dalje. Hvala vam braćo, znači e, iako podržavate i tako dalje, ali ja bih vas zamolio, nemojte nas podržavati ovakvim komentarima, jer mi ipak želimo da smirimo, ne želimo da raspirimo. Ali je šerijatska obaveza da uzvratimo na njihove laži i klevete, u cilju da zaštitimo sebe i svoju braću, inša Allahu Teala. Ali ne zbog straha e, ili nečeg drugog, neka budu znači, sigurni, bin Allahi Teala, da nam neće nauditi osim onoga što nam je gospodar Subhanahu Teala odredio da nam se desi, ja tako. Ja sam njima juče odgovorio. Ja sam njima juče odgovorio i dao sam im Znači, još jedno pismo sam im poslao, ja sam vam to pismo juče ovdje pročitao, jer tako mislim da se svi dobro sjećate tog pisma, inša Allahu Ko e, ne zna sadržaj jučerašnjeg pisma, a veoma je važno da znate sadržaj tog pisma, e, ja vam ga mogu proslijediti, inša Allah, samo ne znam kako, jedino da ga proslijedim, nekom od opova pa da vi to pročitate inšala ili da vam neko od pošalje onaj link ili kako se već to kaže gdje sam ja to poslao pa da može da vidi da je to njima poslato i da može to da pročita inšala. Opovi čujete me, nadam se inšala da ste me razumjeli, možda su braće i sestre zainteresovani pa da im se i ta moja jučerašnja reakcija da, jel da? I kada sam im jučer prosjedio jel da, moju reakciju i kada sam potražio od njih da se više ne poigravaju sa našom inteligencijom, da shvate već jednom da se to tako ne radi, jel da, da razumiju da u stvari imaju posla sa odraslim, e, zrelim ljudima, oni su rekli da će objaviti i tako dalje i tako dalje, jel da? Jel da? Međutim, šta se dešava jutros? Dešava se jedna e, mizerija, jel da? Dešava se jedan e, postupak koji, vallahi, ne znam da li se i džahili tako ponašaju. Kunem se uzvišenim gospodarom Subhanahu wa ta'ala i pozivam ga za svjedoka da u svojih 44 godina nikada nisam čuo da se neki džahil tako nisko i tako mizerno i tako bjedno ponašao prema drugom, što je nešto što zaista se više ne može opisati riječima. I vjerujte mi, mislio sam da sa tim ljudima komuniciram. Mislio sam da zaista ovim načinom e, komunikacije dođemo do nekakvog rezultata. Jer ovo je zabilježeno kod uleme ehlusune ođemaa. Oni su se dopisivali, oni su se poneki puta prepucavali, oni su se poneki puta vrijeđali. Međutim, na kraju su izašli sa rezultatom. Ali ovi iz Safa, i ovaj, ovaj interplanetarni e, genijala Cesar Beganović, znači ne poštuju nikakve kodekse, ne poštuju nikakve norme, etičke, moralne norme. A da se ne pozivam na ahlak islama jer čini se da je ahlak islama u jednoj dolini, a ovi su u sasvim desetoj dolini. A uživaju, uživaju da sebe prikazuju kao da su mašala nosioci i spasioci kauze islama i da nije njih islam više ne bi postojao i da prestane Safa, Ezhra Beganovića, Semira Imamovića, Abdusameda Bušatlića, Jelda, kad budu oni preseli na Ahiret, gotovo je kataklizma nastupa, evo spremajte se jeđuđi međuće sa svih strana navaliti. Onaj njihov idiotizam nacional patriotskog regionalnog islama, to je bolest od koje boluju ove sekularističke vjerske zajednice koje su pod direktnom upravom neprijatelja islama i to je jasno kao dan kako ih nije sramota da se pozivaju na regionalni islam. Ako smo mi ti koji se pozivamo na regionalni islam, onda su ashabi najradikalniji, ashabi su najfundamentalniji, ashabi su obični tekfirovci koji su širili zlo po zemlji kada su širili Allahovu vjeru. Pa ko je vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala po ovoj zemlji prenio ako nisu ashabi Muhammeda alaihi salatu wasalama? Zašto je grob Ebu Ejuba ili Ansarija radijallahu ta'ala anhu ardahu u Istanbulu ljudi? Nije niti u Šamu, nije niti na Arabskom poluostrvu, već je u Istanbulu. Zato što je postušao svoga poslanika alaihi salatu wasalama da je šta? Blagoslovljena je vojska koja će osvojiti Istanbul ili Konstantinije blagoslovljen je emir te vojske. Pa su se oni nadali da će biti ta vojska i da će među njima biti taj e, emir. Nisu se zadovoljili time što im je poslanik Alehi Salatu Veselam još za vrijeme života Allahovom objavom zagarantovao dženet, već su požurili da Islam šire svukud po svijetu. Zašto je ona onolika Sjeverna Afrika muslimanska? Zašto je Andaluzija bila muslimanska? Zašto je ovaj Balkan muslimanski? Zašto je tamo od, eh, od eh, Mekke i Medine, od Jemena, pa sve tamo do, eh, do, do Mongolije, ne do Kine, do Mongolije, jer i u Kini ima muslimana. Zašto ima tamo muslimana ljudi? Zato što su ljudi žrtvovali za stvarove vjere i zato što su je širili nisu poznavali ove idiotizme i ove gluposti sekularističke masonske politike o nekakvoj regionalnoj vjeri. Zašto se e, e, e, e Suhejb Rumi zvao Rumi, Bizantina, zašto je onaj bio tamo Selman Farisi, zašto je onaj tamo bio e, Al-Habeši? Zašto? Zato što je kod Allaha najbolji onaj koji se Allaha najviše boji. I pripisivati sebi i samo sebi pravo da sam samo ja glasnogovornik vjere i niko drugi osim mene. Da samo ja imam pravo upravljati ovom vjerom i drugo i niko drugi osim mene. To je idiotizam i islam ovako nešto ne prihvata. Koliko puta sam ja i moje braće i moja braća daje koliko puta mi govorimo ljudi, mi ne tvrdimo da smo 100% u pravu. Možda griješimo. Možda smo u nekoj meseli pogriješili. Možda neku meselu nismo dobro shvatili. Možda je neko bolje razumije od nas. Ali mi ovako vjerujemo. Vjerujemo da je ovo istina. I bujrum dođite da raspravljamo. Bujrum dođite da razgovaramo. Možda ćemo od vas nešto naučiti što nismo znali. Možda ćete vi nešto naučiti od što niste znali. I Allahu hvala mi to i dan danas tvrdimo. Međutim, ovi biseri tvrde da su samo oni glasnogovornici vjere, da su svi drugi mimo njih u zabludi. Zašto? Iznenada su im novotari postali i prijatelji, i braće, i tako dalje, i tako dalje. Neću se sad navraćati na njihov fizički izgled i to kako su imali duge brade i sad su nekakve mikrobradice i tako da nekog geometri, geometrijskog izgleda jel da neću se na to navraćati to više nije naš nivo ne želimo i to da raspravljamo to je njihov problem i kraj priče ali ne znači ako je čovjek sebe doterao fizički da treba i ono što je imao duhovno da i preko toga treba gaziti ali to jeste tako Jer ulema islama kaže el zahiru je e, el batinu je e, e, salahu el batini ju ethiru ala salahi zahir. Znači ispravnost unutrašnjosti čovjeka utiče na njegovu vanjsku pojavu, na njegovu vanjštinu. Znači kakav si tako te vidimo sa tvojim dijelima i sa tvojom vanjskom pojavom. To je rekla ulema islama, nije rekao je Buidriz. Nije rekao Nusret, bili Bani, ili Adem, ili ova, ili ona, ili Bilal, ili Ibrahim, ili Mirsad, jel da? Ne, nego to je rekao poslanik, to je rekla ulema Islama. A to je poslanik, ali se nam rekao, men te šebehe bi kao min fehu minhum. Ko se poistovjeti sa jednim narodom, on je jedan od njih. Kogod želi da se poistovjeti sa nevjernicima u načinu razmišljanja, u načinu e, govora, u načinu djelovanja, u načinu omre, ahlan osahlan, to je njegova stvar. Nema prisile, to je njegov izbor, kako god želi, neka radi. Mi se u to ne mješamo. Ali svakako nećemo dopustiti da neko od tog mamlaskog dizanja ruke od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam tvrdi da je to mudrost i tvrdi da je to islam, a da nama pripisuje tekfirizam i da nama pripisuje e, nekakvu budalaštinu. Lažu kada kažu da su tražili da razgovaraju sa nama. Lažu kada govore da su slali ljude da posreduju. Lažu. Koliko smo puta rekli i, i pozivali i sa ovog minbera ovdje sada kažem Ahlan wa sahlan, kogod želi, mi smo uvijek raspoloženi, dajte mjesto i vrijeme, dolazimo. Kogod želi, neka dođe, razgovarat ćemo sa punim poštovanjem, sa punim ihtiramom i respektom i uvažavanjem prema našim sugovornicima. Ma kogod bili, ma neka bude i ovaj Biser Ezherbeganović. Nemam problema sa tim, inša Nemamo problema jer stvar je ne raspiriti vratu, vatru smutnje, mržnje i netrpeljivosti među muslimanima. Stvar je to zataškati. Stvar je šta? To zataškati. Stvar je raditi zajedno na ostvarivanju cilja. Danas ste svjedoci kako se e, u svijetu još od jutros jel da, prikazuju slike kako afrički kršanski teroristi žive pale muslimane Afrike i jedu ih po ulicama. I svjedoci ste kako oni u navodnicima francuski mirovnici naoružani do zuba sjedu i posmatraju, sjedu na svojim oklopnim vozilima i posmatraju kako musliman gori, a ovi ga e, kasape i niko ništa ne reaguje. I sada da u jednoj takvoj situaciji dođe jedan neiživljeni jadnik poput Safa i Ezhera i da potpiruju vatru nemira i rata između muslimana i da cijelu historiju, akidu, fika razumijevanje islama od 1435 godina odbace i dođu sa nečim novim, sa nekim svojim stavovima o kojima gospodar Subhanahu wa ta'ala nije ništa objavio u Kur'anu ili sunnetu, jel da, već to jednostavno dio nekog razmišljanja glasnog ili neke izopačene analize ovog ili onog e, saudijskog e, analitičara. Ništa više. Ništa više. Evo vidim ih, objavili su neki tekst od Selmana Audeta zajedno protiv fitne ovoga, fitne onoga i tako da. Mada tekst nisam čitao, jel da? Ali dovoljan mi je naslov. Ali neću suditi, nisam čitao tekst. Isti je ovaj šejh Selman El Aude 2000. godine, 2002. izvinjam se, 2002. kada smo bili u Meki, pa su ga doveli da nam drži predavanje pred dvije stotine bosanskih hađija. Znači, govorim vam o bosanskim hađijama. A bosanske hađije te godine 2002. je predvodio Zuhdija Adilović, kojeg oni sada toliko forciraju u Safu. Ja sam u to vrijeme bio predstavnik one ihvanijske organizacije Svjetska islamska omladinska asocijacija Nedvetul Alemije li Šebab ili Islami i kada su me postavili za predstavnika na dvije godine prije toga Zuhdi Adilović je čuo o tome mada protiv Zuhdije nemam ništa lično protiv nikada nas nije prozivao ni ja njega ne prozivam daleko od toga jel da, nego samo spominjem razgovor između mene i njega jer ja sam od one stare klape sve ih poznajem i oni me dobro znaju I kada je Zuhdija čuo da sam ja postao predstavnik Nedve za Makedoniju, to je bila ihvanska organizacija, ja nisam bio ihvanđija, samo to da vam pojasnim, jel da? Ako vas interesuje, jednog dana ću vam objasniti i kako je došlo do toga da ja postanem predstavnik. Eto, bio sam predstavnik organizacije Vakful Islami, Islamski Vakufi, Selefijska organizacija, jel da? I oni su kao nešto rešili, slušaj, ajde, nemoj ti sad tu da budeš, preuzmi ti Nedvu, da ih vanđije, E, ne šalju par, pare svoje bidačijama, daj ti to preuzmi, mi ćemo tamo orgirati da ti budeš. ja sam prihvatio. Čim sam to prihvatio, vidio sam da je to bila igra samo da se mene otarase. Jel da? I kad sam se 2002. godine, da bi neki u navodnicima uh, Selefije, jel da, preuzeli tu uh, u Akvoli s nami, jel da, od mene, nisu znali kako, pa su tim podlost, podlim igrama to uradili, jel da? I šta se dešava? kada je Zuhdija Dilović čuo da sam ja postao, opet kažem, ne prozivam ga, čo, Zuhdiju spominjem samo, e, znači samo ga spominjem po hajru, jel da, ne znam da nas je napao, ne ulazim u to, jel da, da me neko nešto pogrešno ne razumije, iako se definitivno ne slažem sa njegovim menedžom, znači nije to tajna, jel da, Mene prvo što me Zud je upitao jeste kako da ti budeš predstavnik, kaže organizacije, kaže a Selefija si. Znači to mi je rekao 2000-te, a 2002. je također Zuhdija bio e, znači predvodnik one e, skupine Hadžija u hotelu u Meki, tu je došao i ovaj Biser Muamer Zukorlić i sa njime smo tu sjedeli, jel da, i zajedno razgovarali i tako dalje, jel da. Tada sam i odradio e, za njih onu knjigu Buđenje ambicija, vjerujem da znate o kojoj se knjizi radi, jer to je, Allahu hvala, moj prevod, jel da, to sam radio navodno za onu islamsku akademiju u Novom Pazaru, ispade nešto sasvim deseto kasnije i tako dalje i tako dalje. Kada smo još uvijek pokušavali nešto sa tim ljudima, jel da ništa od svega nije uspjelo, jel? I ta je Selman el Aude tu držio predavanje i, jedn, i braća neka iz Palestine, tu su bili iz Palestine, jel da, hađije, i upitali su ga. Kaže šejh, kaže šta misliš, kaže o ovim, kaže eh, šehidskim akcijama, kako ih nazivaju ovi, jel da, ovi drugi ih nazivaju drugačijim imenom. Šta misliš o tome? On je tada rekao ispred dvije stotine hađija, 2002. godine. Rekao je, hada evdal silah nemlik. I čovjek je sniman. Rekao je, to je naše najbolje oružje koje posjedujemo. To je rekao Selman El Aude, analitičar Safa. Čovjek, u, čovjek koji redovno E, čovjek čije analize redovno objavljuju ovi biseri i safa. A, nama, a nas tu nešto okrivljuju za tekfirizam, je tako? Znači, licemjerje i hipokrizija koju nema kraja. I šta je bio odgovor na moju jučerašnju, ja se izvinjam, malo sam otišao daleko i široko tu sa vama, i kada sam im jučer poslao odgovor na ovo što, su, što sam vam ovdje postirao, i kada sam tražio da konačno jednom zauvijek objave moj demant, a vidite ovdje da oni kažu mi ćemo objaviti to draga srca, je tako? I kada im je snimak jučerašnjeg moje govora došao na njihov email i snimak su čuli i pročitali su moju ponovnu reakciju, ne prvu nego drugu i sasvim različitu od prve, šta su uradili biseri? Poslužili su se jednim krajnje uličarskim i mizernim potezom sramih istid bilo. Valah i ovo ko se ne ponašaju ni obični kriminalci i banditi. Objavili su jutros na naslovnoj stranici Safa ponovo onu njihovu laž i klevetu protiv mene i moje braće koji su objavili prije desetak dana kad je već ta vijest postala potpuno zabora, zaboravljena, kad je ta vest stigla na, na dnu njihovih stranica ili Facebookova i tako dalje. Ponovo su danas provokativno, provokativno na njihovoj naslovnoj stranici to objavili. Zašto? Da me kao navodno isprovociraju? Jel da? Da li su oni želeli da se to ismijevaju? Ili je to njihov specijalni rat? Ili je to njihov specijalni rat? Ili je to njihov specijalni rat? za nekakvu provokaciju, pa za ovo, pa za ono i ono i, i da psihički je da e, unište svojeg protivnika da bi mu na, da bi na kraju protivnik sam sebi presudio. Ja na ovo gledam samo kao na običan idiotizam i njihova e, i njihov šarlatanizam. Ništa više. Zar se sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ponašaju i obhode na taj način? da ovdje kaže objavit ćemo draga srca, a da sutradan ponovo ponavlja svoju laž i klevetu. Mušinici Meke su imali više emaneta kod sebe od ovih ljudi. Da je Allah na pomoći. To sam hteo samo da vam kažem, znači to sam samo hteo da, vam, da vas obavjestim, da budete u toku događaja, dragi i poštovani moji, i očekivanju sam da vidim kako će se ovi ljudi dalje kako će se ovi ljudi dalje ponašati. Ukoliko ne budu prihvatili da objave taj demant i okoliko budu nastavili da se ovako bahato i bezobrazno odnose prema muslimanima, ja više ne vidim nikakve koristi da reagujem na laži i klevete ovih ljudi. Ne vidim više da sa ovim ljudima išta treba razgovarati, osim dove Allahu, da nas sačuva njihovog zla i da njihovu smutnju vrati u njihove šije. I da gospodar subhanahu wa ta'ala da da se sami o svojim jadima pozabave. Ali molim gospodara subhanahu wa ta'ala da sačuva i zaštiti zla i njihovog iskušenja njihove supruge i njihovu djecu. To su naše sestre, to su naša djeca ja se obraćam njima i samo njima. A ne radim to što oni nama rade, kada se obraćaju nama, u stvari žele propast našim cijelokupnim porodicama. Wala haule wala kuvete ila billah. Na njima je sljedeći potez, pa bujrum, da vidimo kako će oni postupiti. Jer ja ne vidim drugi način da reagujem, ja ne znam da mogu na inače drugijačiji način da reagujem nego li preko ove naše paltok sobe. Ne prihvataju da objave u novinama, mi nemamo neku svoju novinu, jel da? Tražili smo posrednike i rekao sam još prvog dana, rekao sam, jel da, posjetiocima druge paltok sobe, jel da, u pu, islam put do dženeta ili jedini put do dženeta, kako se zvaše soba, jel da, zamolio sam te ljude i nazvao sam ih sa draga braćo i poštovane sestre, kogod bili, gdje god bili, bez obzira da li se slažete sa nama ili ne. Dajte, uzite, obavjestite te ljude da taj haber stigne do njih. Međutim, reakcija je bila koja? Da su i danas, mislim onako mizerno i, i, i mangupski, jel da, ponovo ponovili onu vijest. E neka znaju da je to mizerno, jel da to je bjedno i tako se odrasli i ozbiljni muškarci e, muslimani ne ophode. Znači ovo su potezi onih e, e, lažljivih e, novinara koji za nešto malo dunjalučke hrskavice jel da pripremaju nekakve skandale, nekakve, e, znate ono, one nastovi oni šokantno, jel da, i ništa više. Jahi, neka znaju da nije niti skandalozno, niti je šokantno vi objavljujete samo laž i izmišljate potvore na Allahove robove. Ništa drugo. I ja sam u onom svojem demantu rekao, ja se neću prati od svoje akide. Ja se neću prati od svojih stavova nikad. Gospodara, molim da me usmrti na tome. A to što na ovaj način reagujem, jel da, je ništa drugo, već samo što ne mogu podnijeti e, laž, e, E, i klevetu, jer šerijatski, rekao sam već, nije dozvoljeno prešutiti laž i klevetu e, takvim ljudima. Jer ako dozvolimo takvim ljudima da zavladaju umetom, e, onda ćemo biti odgovorni pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala. Onda će zavladati nemir, zavladat će smutnja među muslimanima. Onda će svako dolaziti i govorit će o vjeri ono što mu padne na pamet. Jel da? Jahja ibn Ma'in, jel da? ili Ibn Mubarek jedno od njih dvoje ili je bio Ibn Ebi Šejbe ne sjećam se tačno, ne zamjerajte mi kada su ga upitali o senedu hadisa jel da zašto vi muslimani toliko vodite računa o senedu zašto toliko oko toga razgovarate zašto toliko vodite brigu oko seneda šta je rekao leulel isnadu lekale, men, eh, lekale fil islami men ša'e ma ša. Kaže da nama nije ovih seneda. Kogod eh, želi, kogod hoće, govori o bio islamu šta hoće. Ja držim da su ovi u Safu, Jezer Beganoviću i Jezer Beganović na razini ovoga. Da nam nije seneda, rekao bi, ko šta hoće u islamu, kada hoće ka, i, ka, i, i kako hoće. Oni trebaju dokazati suprotno. I ja ih sada sa ovog minbera ovdje pozivam da se ja i oni sastanemo na istom mjestu i da se Allahom zakunemo da ja govorim istinu, a neka se i oni zakunu Allahom da oni govori istinu. Ja ću na sebe pozvati Allahovo prokletstvo, prokletstvo, ako lažem neka je Allahovo prokletstvo na meni ali i oni neka se zakunu ako lažu neka je Allahovo prokletstvo na njima i to će biti kraj fitne to će biti kraj smutnje onda neka pišu šta god hoće i koliko god hoće Husein Ebu Idris je za njih mrtav oni su za njega mrtvi niti želim da znam da postoje niti želim da oni znaju da ja postojim i to će biti kraj bidnila hitala čekamo sada da vidimo njihovu reakciju wala haula wala kuvvete illa billah Tajbehi uh, šejh Adnan Arurnik šta ima da se razgovara sa Semirom i Mameći jezerom ko su oni ako se misli razgovara sa nekim treba sa Safetom Kuduzovićem a ne sa njima eh i Allah te nagradio hajrom e, ja ne znam da kojeg ti ovdje spominješ jel da ja ne znam da je on potpisnih tih, potpisnih tih, te, tih tekstova jel da e, ne znam da je javno izašao sa takvim tekstovima da je javno izašao sa svojom propagandom jel da e, protiv nas ili da nas e, imenuje Allah te nagradi, džezak Allah heir naprotiv ja poštujem svakoga onog, ja poštujem svakoga onog, a i to je metodologija djelovanja moje braće daje, neka znate, mi smo na istom, a ja nisam njihov glasno govornik kao što ovaj lažov tvrdi. I zna da je slagao, i zna da ne može da se spasi laži. I preslušao, on prvi put kad je odbojavio tekst, nije preslušao onaj snimak koji je plasirao. Eto, Allah ga je ponizio i oglušio. I on se oglušio o, o onaj snimak ali kad je pročitao moj odgovor, on je milijon puta preslušao snimak i vidio je, i vidio je o čemu se radi. I vidio je da je pogrešio. I opet je pretjerao u svojem zlu, nikakve granice islama nije ispoštovao i ponovo je jutros objavio taj tekst na naslovnoj stranici Safa sa onim, sa onim snimkom. La haule ve la huete illa billah. Jel da? dok e, daju kojeg ti e, ovdje eh, spominješ, naprotiv, ja kažem da, ima stvari u kojima se ne slažemo sa njim, jel da, ali cijenim i poštujem da je to čovjek, jel da, koji zaista radi za Allahov din, čovjek koji zaista voli da se širi Allahova vjera, jel da, čovjek koji se ne bavi idiotizmima sa kojima se bavi Saf i njegova redakcija. I mi tražimo samo to nikoga ne prozivamo, nemojte da radite svoj posao, mi ćemo svoj posao raditi, bidni lahi Ako je moguće da se negde usput sretnemo, Allah radi, to je hajr. Ako nije moguće, ja i vi vaše, mi naše, inša Allahu ta'ala. Gospodar će nagrađivati na sudnjem danu. Kraj priče. Međutim, ovi ne. Ovi su se direktno ušaltali, jel da, u šablon saudijske obaveštajne službe, i znajući ili ne znajući dobro znaju odraditi posao e, u njihovu u njihovu korist u njihovu korist ja ovim završavam večeras Allah vas nagradio hajrom e, u želji inša Allahu teala da ste vi ovo samo saslušali jel da kao što sam jučer tražio od vas da budete svjedoci jel da i večeras tražim od vas da budete svjedoci ovoga što se događa jel da ali neću prihvatiti, Allah vas nagradio, neću prihvatiti, jel da, ani moja braća daje, da se ovdje nešto najavi, oni vrijeđaju ili ovako ili onako, e, naprotiv, mi trebamo dokazati da nismo na njihovom nivou i ne želimo biti nikada na njihovom nivou kada su u pitanju uvrede i omalovažavanja muslimana. inshallah subhanak allahumma Allahum, hamdike, an la ilaha illa anta. Estakfiruke ve tubilek. Izvinjam se ako sam malo odulio. E, čujemo se ako Allah da u subotu 20.30. Ukoliko, ukoliko, ne daj Bože, ukoliko, ne daj Bože, ponovo ne izvuku svoje oštrice i ponovo počinju da udaraju po vratovima muslimana. Wala haule, wala kuvvete illa billah. Selamu Allahi alaikum wa rahmetuhu wa barakatuhu. Ganja i tebe je Buenas, Barak Allahikehi. Šifra 7222. Jesi slušao moje jučerašnje izlaganje? Eh, Allah te nagradio šifra Baraka Lafik, ehi. Allah te nagradio dženetom. Ehi, poslušaj ono jučerašnje izlaganje Bidni Lahi Teala. Znači, vidjet da mi se ne peremo, a još manje ne do Allah moljakamo nego samo želimo da na ovaj način uspostavimo dokaz protiv njih, da ne mogu na sudnjem danu da se pravdaju ahi. A ivo, a da ne mogu na sudnjem danu da se pravdaju, ništa više, samo, na to, samo to, ništa više, bare kalafik, bare kalafik, gdje zakalahajte. Jer ipak ćemo se na kraju krajeva, ja sam rekao, ako oni nastave u ovom žargonu i ovim tempom, ja ću bini lahi ta'ala, ja ću se prihvatiti, a i moja braća, prihvatit se, jel da prije svega ja, prihvatit se hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam, ena zaimu bil bejti fi rabadil dženneti, limen tereke mira'a wa huwa muhikkun. Hadis je sahih, šejh Albani ga je ocjenio da je hadis sahih, jel da, inače je u uh, Ibn Munziru, Ibn Munzirovoj, zbirci je tergibu o terhib, ja garantujem palaču u podnožju dženneta, ja garantujem palaču u podnožju dženneta onome koji se okane rasprave, a zna da je u pravu. Neka oni tako nastave i ukoliko tako budu nastavili, bidnilahi ta'ala, inša Allahu ta'ala, jel da, nadamo se, nadamo se, povlači u podnožju dženeta, inša Allahu Teala. Allah vas nagradio, e, e barek Allah fike bu suhej bi tebe, džezak Allah hejr. Ja, ja, nije ovo samo protiv Huseina, definitivno, definitivno, e, nije to samo protiv mene, moje ličnosti, mojeg integriteta, naprotiv, znači udara se na autoritet dave, udara se na smisao dave, jasno nam je, ali... E, stvari su takve kakve jesu je da i u vremenu fitneluka sahrau i antimurđija wa alaikum salam odgovorit ću vam samo da završim barakala fikum je da ali evo i sad su me braća na večerašnjem dersu upitala e, rekli su mi šejih kako da se musliman postavi u vremenu fitneluka je da e, kako kako da se čovjek postavi u vremenu fitneluka uh, jel da hajrin će Allah, antimurđija, problema nema, jasno mi je, jasno mi je, barek Allah fik. <laughs> Jezak Allah, nema problema, nema problema. E, znači, e, kako da se musliman postavi u vrijeme fitne luka? E, ono što ulema govori, a iz hadisa je poslanika, ali sratuje se nam, iz iskustva shaba radi Allahu anhum, je šta? Da onaj koji nije u stanju da pomogne, neka šuti, da ne bi odmogao onaj koji je u stanju da pomogne savjetom. A kad kažemo onaj koji je u stanju, a kad kažemo e, mafi muškile odmaču inšalah i problema nema. Samo da završimo misao. Znači, u stanju je, kad se kaže u islamu, onaj koji može, onaj koji je u stanju. Znači, e, posebno kad je u pitanju fitna. Znači, govori se o čovjeku koji je dokazane bogobojaznosti, čovjek koji je dokazane iskrenosti, pameti i znanja. A ne dođe neki brat, Allah ga nagradio hajrom, ali ne može se nositi sa tim fitnelukom, jel da? On je dovar, mašala, on je iskren, bogobojazan, u njemu ima svakakog hajra, jel da? Međutim, eto Allah subhanahu wa ta'ala mu nije dao, jel da? E, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala mu nije dao opovi odgovorite bratu islam put do dženeta barakala fikum znači e, to Allah Đelešanu mu nije dao jel da nije mu dao znači e, intelektualnu moć jel da nije mu dao onu moć brzog e, rasuđivanja nije mu dao moć ono e, brzog e, donošenja odluke i tako dalje i tako dalje e, ne zna kako da posreduje između ljudi ne zna da smiruje e, ono E, već goruće strasti. Takav čovjek se ne treba mješati. Allah vas nagradio hajrom. Nego šta? Nego će se e, ljudi, jel da, kogod ne može da doprinese smirivanju fitne, neka sjedi kući. To jest, neka drži jezik za zube. Ko može da pomogne istinu, neka to uradi. Ali neka ne vrijeđa i neka ne napada. Da u želji da učini dobro, šta? Ponovo ne izazove zlo jel da? Međutim, najbolje je u ovoj situaciji da ljudi od znanja riješe taj problem. I zato uvijek mi njih direktno pozivamo. Ne treba meni ovaj ili onaj. Dajte mi vaše velikane. Dajte mi po imenu i prezimenu ove koji nas non stop prozivaju. Dosta je bilo pet godina. Napravili ste nam belaja i belaja. Ako želite da se time hvalite, eto vam, hvalite se, problema nema. Mi ćemo Allaha radi saburati, inša Allahu Teala. Međutim, da vam vječno šutimo, to sigurno nećemo. Pojasnit ćemo vaš kriminal, pojasnit ćemo vaš zločin, jel da, i pojasnit ćemo da vaša dijela nemaju veze sa vjerom Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ali, nisam rekao, ako vam dijela nemaju veze, jel da vi prokleti kafiri i mušnici. Njima izgara e, duša zatim, jel da? To od nas neće čuti bidni lahi teala. To su njihove izmišljotine i laži. Međutim, ima i te kako drugih, mnogo drugih islamskih izraza koje su oni i te kako zaslužili. Osim ako se ne pokaju bidni lahi teala, potraže halaluk i okane se ovog lova u mutnom u kojem se sada eh, nalaze u Alijadubila. Taj, opet eh, ovaj nik eh, šejh Adman Arur, taj šejh ima dosta braće koje naprave kiksu izjavama u tekfiru i fetvama, pričaju suprotno od uleme, treba jedno predavanje napraviti o tome, upozoriti na takve ljude što žure i što kažu mi slušamo Nusrete Jebu Idriza, to je naš meneheđ da se ogradi od takvih stava. Eh, taj barakalafik eh, Nik Šehadnan Arur eh, cijenim ovo što si napisao jel da, poštujem to što si napisao jel da, poštujem te kao brata muslimana, definitivno reci mi, da li si ti redovno pratio naš rad u našoj sobi evo čekam odgovor barakalafika Ehi šejh Adnan Arur, da li si ti redovno pratio našu aktivnost u ovoj sobi? Evo recimo u zadnjih godina dana. Taj, koliko smo mi samo puta govorili na tu temu Ehi Barak Alafik. Ako si bio tu prisutan, znaš da je to naš metod djelovanja. Znaš da je to e, način na koji se mi obraćamo i govorimo ljudima Barak Alafik. Posebno kada kažeš da slušaju Nusreta i Ebu Idriza. Nusret i Ebu Idris o tekviru nikada ništa nisu rekli. Nikad. Ja sam zato i rekao juče u onoj reakciji koju sam poslao Safu, pa sam danas dobio odgovor. Juče kažu ob objavit ćemo e, drage volje, a danas mi ponovo prave neku reprizu nekog igranog njihovog filma. I rekao sam im, imam na stotine dersova, Allahu hvala. Dajte, nađite u jednom mojem dersu govor o kojem vam od kojeg vam mozak u glavi vri. Neka nađu ko čeha nusreta takav govor. Ehlen osehlen. Odmah ću ja promeniti medheb. Odmah ja uzimam sebi ovaj nik Adnan Arur. Odmah ću ti ga oduzeti. Barak Allah. Tako da, džezakum Allahu hajra. Znači, budite u toku. E, ako možete, pomozite. A ako ne možete, opet kažem, ovo stva, ovu stvar trebaju rešiti učeni ljudi oni, su koji, oni koji su počeli trebaju je i završiti inša Allahu Teala. Oni koji su počeli trebaju i završiti inša Allahu Teala, zato se obraćam direktno njima. Međutim, e, kako kažu e, Arapi, وكل يدعي وصف بالليلة وصل بالليلة ولا تقر له ليلة بذاك kaže i svaki jedan od njih govori da je Lejla u njega zaljubljena, ali mu Lejla to ne priznaje. Sjećate se one priče e, Romeo i Julija, je tako? Što je onaj Šekspir napisao, je, ukrao je to od e, jednog muslimanskog e, pisca koji je preterao sa tom svojom, sa tim svojim pisanjem. Međnun u Lejla zove se njegova priča, jel da? Luđak i Lejla, jel da? I mi smo sada u toj situaciji kao Luđak i Lejla. Jel, jel da? Svi oni govore Lejla je zaljubljena u mene, a Lejla to uporno odbija. Jel tako? I mi uporno ih odbijamo. Nismo ti, ne lažite lažovi, nismo ti. Oni uporno jeste, jeste, jeste. A kada ih zovemo, a kada ih zovemo, jel da, nas aut elementu nadi, kako kaže drugi arapski pjesnik, kaže i ja ih zovem i pozivam, ali kaže nema glasa onome koji je pozvan. Znači samo šuti. I s vremena na vrijeme, jel da, s vremena na vrijeme, kao, e, jel da, e, nekakav e, anonimus, čudni stvor koji izađe iz zemlje, jel da, samo kad je ono sunce, izađe i samo proviri šta ima, šta nema i opet se vrati. Bez ikakve koristi muslimanima. La haule la kuvvete illa billah. Ja, ja, ovdje pitanje stoji ko je Adnan Arur, ur taj e, ovdje isti nik e, brat Alamin 82 kaže Šejh Feuzan je savjetovao da se treba bojkotovati Adnan Arur i da se ne treba slušati njegove predavanja. Ne, želim da sada govorim Adnanu Aruru Barak Alafik, Jazakumullahu e, Hajra, jel da? I mislim da, inša Allahu Teala, ako vas interesuje, govorit ćemo drugo drugi put ćemo govoriti o Adnanu Aruru, mada ne želim uopšte ni taj drugi put da govorim, samo ću vam reći ovu činjenicu da je pre neki dan uh, jedan od uh, Daija, jel da, jedan od Daija uh, sa kojima se i kako ne slažemo, jel tako, govorio da se u Siriji dešavaju takve i takve situacije, uh, jel da, jednu tamo islamsku jedinicu je nazvao uh, Haridžijama, Smutljivcima, Zlikovcima, Izdajnicima, nešto u tom kontekstu je bilo, nisam ga čuo, tako mi je preneseno, da ja sad, e, jel da, da ja sad ne potvorim čovjeka, ali nešto u tom smislu sam čuo, jel da, i kaže da je šejh Adnan Arur to rekao i šejh Feuzan. Slušajte me sada dobro. Ima od skoro 50 učenjaka skoro 50 učenjaka je govorilo o ovoj fitni koja se dešava u Siriji. Znači, skoro 50 učenjaka su govorili o fitni u Siriji. Između ostalog i učenjaci poput Jelda Ebu Mohamed al-Magdisi, Ebu Katadat al-Palestinija i tako dalje, e, šeha e, Ebu Hani Ebu Sibaja i tako dalje i tako dalje. Jelda, e, govorili su i svi ovi skoro 50 njih između kojih je i šejh eh, Huneyman. To je onaj stari šejh, onaj eh, u Medini bude. Jel da? O, jedan od najvećih učenjaka današnjice. I on je, subhanallah il adim, govorio da treba stišati eh, glasove, da treba doviti gospodaru subhanahu wa ta'ala i da se pothidno tamo na terenu oni smire, da se pobratime i da se zna da je, dakle, džihad je protiv fasada i njegovih šiitskih E, jel da krstaško judeističkih e, kolona jel tako dolazi Adnan Arur jel da i kaže ne oni su Haridžije treba džihad protiv njih ima snimak kaže da se ubijaju da ovo da ono i tako dalje i tako dalje e čekaj sad ahi. čekaj sad Barak Alafik ja ću ti šejh Al Amin 82 znači šejh Al Fauzan koji je spomenuo kojeg je spomenuo dotični daja u drugoj e, komšijskom naj, komšiskom e, naj, komšijskom komšijskoj nam sobi, aman jedva ga izgovori Allah el Mustajan. Jel da? Kad kažem komšije, mislim na paltalk, jel da? Inače, to su za nas muslimani, jel da? E, I kada je spomenu Adana Arura i šejha Feuzana, nemojte da mislite da je to onaj e, šejh Salih al-Fauzan, onaj stari šejh od 80 i kusur godina. Ne, nego on je spomenuo ovog mlađeg koji nema ni 40 godina. U pitanju je šejh Abdul Aziz al-Fauzan. Znači nije to ovaj veliki šejh e, Fauzan. Jel da? Ejo. A ovi alu šejh, šejh Muhsin al-Abad, šejh Wasabi, koje ti ove spominješ, ehi, barek alafik, kibarul ulema, znači cenimo i poštujemo to što si ovdje iznio, ali ja bi volio, inša Allahu Teala, ja bi volio da ti malo češće e, provodiš vremena ovdje sa nama, jel da bi idni lahi Teala, pa će ti se e, dosta, pa će ti se dosta stvari, dosta stvari pojasniti, inša Allahu Teala, al amin 82 barakala fik. Maja, ja, hajren inša Allah, hajr, hajr. Dobro šejhovi, Allah vas nagradio. E, zamolio bih vas da e, jel da kažemo ovo je vrijeme kada učeni trebaju preuzeti raspravu. Nemojte se upustati, iako ne želim da kažem da vi da ste vi neučeni, daleko od toga. Jel da ja držim pobožnog i bogobojaznog brata, e, držim da je i puno učevniji i pametniji od mene nego li ja ukoliko vidim kod njega nešto što meni fali Allah vas nagradio hajrom barek Allah fika Barakallah fik, amin 82. Jazakallah khairah. Barakallah fik. Evo Asur u kavu kaže, care, ja sam išao u Mekteb kao djete. <laughs> Koga zoveš care as u rukave malafik, jel? Nekog od braća ili se to meni obraćaš? Taj veh i barek Allah fik. Znači, e, hajren, hajren eh i džezak Allah hajr e, ako ne znam da li si ti već bio ranije kod nas u sobi, ja e, nisam Sanđaklija, nisam Sanđaklija, jel da, ja sam u, iz Skopja, sam Albanac, sam Ehibare Kalafi, kako te već interesuje, mada ne volim o tome da govorim, razumeš, e, mi smo muslimani, jel da, mi smo braća, razumeš, a te nacije i patriotizmi, e, slobodno možemo to uzeti i baciti, jel da, e, tamo gdje vršimo veliku nuždu bare kalafika. Al Amin, jesi čuo za šeha Abdullaha al-Gunaymana, ahi? Da li si čuo za šeha Abdullaha al-Gunaymana, ahi? Al Amin, 82. Nije Gudejana. Gudejan, to je nešto drugo. El Gunejman. El Gunejman. Taj je, ahi. Uh, jesi li čuo za šeha Nasira al-Ulwana? Al-Ulwana. Evo čekam odgovor, barek alafik. Prvi onaj, el gunej manje sururi, Asuru kao, ahi barek alafik, e, džezak alahajre, hajde malo, samo saburaj, malo saburaj, sad sa aminu 82, nešto ga bi, malo saburaj, ahi barek alafik, džezak alahajre, bit ćemo ti zahvalni ako malo prosaburaš, jel da? Al Amin, za koga mi kažeš da je suduri? Za šeha Hunajmana? Znači, kako može da je sururi Allah te nagradio hajrom? Šej Hunajman je čovjek 80 godina ima, ovaj e, sururi je kudi kamo bio mlađi od njega, sama hakallah. Kako, Hunajman ti je jedan od mali šehi, pustite me, sad sam sa, a, a, sad sam sa aminom 82. Barek alafik, ahi, slušaj me, slušaj me, ako ne znaš, reći ću ti. Znači, šejh e, Gunejman ti je e, možda prvenac među današnjom ulemom. Znači, to ti ja ne kažem. To kaže ulema koju ti ovdje spominješ. Znači, to kažu učenjaci koje ti ovdje spominješ. Oni kažu da je prvenac učenjaka u današnjici. Ako ne znaš, raspitaj se, Šejh Gunajman je redovni predavač u džami poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači nije neki anonimus, znači nije neki nepoznat, nego čovjek od pedigrea. Što se tiče šeha Nasira el-Ulwana, ako nisi znao, ako nisi znao, svi ovi učenjaci koje ti ovdje spominješ, sva ova imena koja si mi ovdje ispisao, oni za šeha Gune, uh, Nasira El Ulvana kažu da nisu vidjeli u zadnjih stotinu godina čovjeka koji je više nahivzao Kur'ana i Sunneta i sa većim razumijevanjem Kur'ana i Sunneta od šeha Nasira El Ulvana. Allah el Musa, sama Allah, daj mi goru duleme. Hoćeš sad ode da ti ga ispišem? Pa mi sada razgovaramo kao muslimani. Ako ćemo sada jedan drugog ugoniti u laž, ja sad treba da ti kažem daj mi govor, ti ćeš meni reći daj mi govor i kada do sutra. Je li tako? Ja ti mogu sve dati od prvog do zadnjeg sama hakala. Zar ti misliš da, mi, da, da ćemo te mi ovde slagati? La haule ola kuvete illa billa. La haule ola kuvete illa billa. Da Allah sači. Hajren inša Allah. Hajren. Barak Allah fik. Ne želim ništa da mi pošalješ. Allah te nagradio hajrom. Hajrom znači e, ne želimo da raspravljamo bare kalafik gledaju fetve, znači raspitaj se o fetvama šejha Gunejmana i šejha Nasira El Ulwana šta oni kažu, šta oni kažu e, po pitanju onoga što se dešava u Siriji i po pitanju ovih kibarul ulema koji ti meni ovde navodiš. A ovi kibarul ulema koje ti meni ovde navodiš, šehi, bare kalafik, živ i zdrav bio, dolaziti malo redovnije u našoj sobi. Ja za koji dan spremam jedno predavanje. Potrudit ću se, inša Allahu Teala, potrudit ću se. Čuj na koju se ulemuti ti pozivaš. La haule wa la huvete ila villa. Hajren, hajren. Eh, evo sad me zbuniste, Allah vam se smilo. Eh, hajren, inša Allah. Eh, iđe zakala, hajren. Slušaj, ja ću, inša Allahu Teala, ako vam, ako već želite, jel da? ako ste već tako duboko zainteresovani, inša Allahu ta'ala, ja ću vam, eh, inša Allahu ta'ala, uskoro, ja ću vam uskoro, bin Allahi ta'ala, uh, ovdje izneti, ovdje izneti čekove, znači bankarske čekove. Sad ćete me vi pitati odakle vam to, reći ću vam odakle vam, problema nikakvih nema. Jel da? Eh, kopiju bankarsk, bankarskih čekova od nekih učenjaka od nekih učenjaka na koji se ti pozivaš uh, Amin 82. Uh, eh, jel da? Ja ću ti dati i da vidiš uh, kako ih uh, njihovi vladari nagrađuju sa 20 miliona, sa 50 miliona, sa 70 miliona, ahi. Znači ne govorimo u ovim, uh, u ovim makedonskim uh, denarima, nego govorimo, jel da, govorimo o dolarima i eurima. Jel da? Barek Alafik, gdje je moguće da jedan učenjak zbog jednog predavanja dobije 20 miliona eura rijala? To je 20 eh, miliona rijala. To je negdje oko 3 ili 4 miliona eura, ahi. Razumiješ? Ali hajren, barek alafikum, inša Allah sve će vam doći na vrijeme, inša Allahu Teala. Eto, toliko od mene, barek alafikum, opovi, e, zamolio bih vas da ne dozvolite, inša Allahu Teala, da se ona rasprava otvori među braćom. Ako vidite tako nešto, slobodno, znači slobodno stavite, inša Allahu slobodno stavite one crvene, jel da, da se strasti malo smire, inša Allahu bez ponižavanja nikoga, inša Allahu E, nije miliona nego milijardi šifra 7222 milijardi, 3 milijarde ja hibare halafik, 3 milijarde <clears throat> samo momenat da vidim samo momenat tehi da vidim o, ja sam vam juče obećao ono moje video obraćanje ali imali smo debelo velikih problema imali smo debelo velikih problema e, sa postavljanjem tog videa na YouTube i cijel dan braća rade da vidim ako rekli su mi ko je brat sredio inša Allahu Teala da mi prosledi link da vam to odmah dam Taj, evo, brat mi javlja, Barak Alafikom, znači, brat mi javlja da je, znači, sređen, vidi, video je sređen, e, link ćemo dobiti za pet, minut, za pet minuta inčala i kaže, tamo ga braća mogu skinuti sa Send Space. A za koji minut bit će i na YouTube-u, inčala, hutala. Tako da ja se sada isključujem Baraka Lafikum, za koji minut dobijate link e, od onog mojeg video obraćanja koje sam uputio Safu. Tajib selamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu. Nisam gledao video, ahi, nisam gledao video još uvijek. Salik 2013, nisam video uh, link i ne znamo čemu se radi. 72-22, eh, nekad da... Hajranahi, barakalafik, barakalafik, eh, poštujem, cijenim ovo što si rekao, ali eto, hajren inšala, ma'adiratan ila rabbina, mi da se samo eh, opravdamo svojem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, a nike buremla suhejla, wa alaikumu selam, wa rahmetullahi wa barakatuh, dragi i voljeni moj habibi, jazakallah hajr, si me obradao bare kalafik Allah te nagradio hajrom Allah te sačuo da Bog da mi ti uše u džennet inšala i ovako nasmejan inša Allahu ta'ala bareka lafik <laughs> bareka Allah vas pomogao braćo kogod bili gdje god bili bez obzira da li se slažete sa nama ili ne Allah vas pomogao Allah vam dao svako dobro inša Allahu ta'ala E, neka svako radi svoje, gospodar će na sudnjem danu suditi, inša Allahu ta'ala, ali svakako novotarima, novotarima i lažovima ćemo bi in ilahi ta'ala uvijek e, odgovarati Allahu ta'ala. Evo gotov je link. Evo sad ću vam i link proslijediti. šifra 7222 sjećam se ehi sjećam se i još uvijek vjerujem u to još uvijek vjerujem u to Halid ibn Velid ba barek Allah fik Allah te nagradio hajrom da Bog da te Allah smesti u džennet ehi suhbet ahlan wa sahlan barek Allah fik ehi jazak Allah khair Khairan barek Allah fikum Allah vas nagradio Hajrom šehu kako? aha, evo evo jedan brat od opova će to postirati postirat će brat inčala koji za kojeg su ovi e, znači e, šta je to Ibrik je to e, Allah je uputio i Safa ponovo nešto iza leđa ne urade pa ponovo nekće da dobijemo nekakvu zabranu ne do Allah <laughs> ahlan osahlan ahlan osahlan Allah vas pomogao braš Asuru kavu treba se sa saburom Allahom uzvišenom približit jazakallah khair dobro barakallah fik Asuru kavu jazakallah khair samo lijepo bi bilo da promijeniš ovaj nik ehi eh, uh, eh, Asuru rukavu, naš jer gospodar Subhanahu wa ta'ala je zabranio kocku. Znači, eh, što? Evo reći ću ti, ba, brate. <laughs> znači, gospodar je Subhanahu wa ta'ala zabranio kocku. Je ti poznato da je kockanje u islamu zabranjeno, ehi? Je ti poznato? Jeste. A šta je as u rukavu? Znači, to je onaj moment kada onaj eh, kockar vara one ostale, pa vadi nešto tu iz rukava da im podvali da ih eh, je da da ih pokrade i tako dalje i tako dalje je da jeste bro ajde bro Allah ti se smilova menjaj taj asur u kavu džezakallah hajr imaš na milion ljepših nikova eh, a nemoj a nemoj se tu inshallah ta'ala nemoj tu sam sebi stavljati eh, ime koje ti ne doliči Allah gospodar subhanahu wa ta'ala kaže wala tanabzu bil alqab Ehi, ja te samo savjetujem. Gospodar kaže, i nemojte se nazivati pogrdnim e, nadimcima. Nemojte se nazivati pogrdnim nazi, e, nadimcima. Znači, ovo nije od naše vjere, Allah te nagradi. džezak Allahe. Znači, što nije od nas, okanite se toga, bješte od njega, inša Allahu Allah vas nagradi. Eto, asu rukavu, kad nam budeš došao drugi put, jel da, e, e, samo i staviš sebi drugo ime, kaži, kaži samo, brate, slušaj, ja sam onaj u rukavu, bez onog as. I odmah ćemo se sjetiti ko si. Barak Allah fikehi. Jezak Allah her. Eto, e, eto, e, onaj, evo vam, ahi, ovo, barak Allah fikum, e, ahlan usahlan, ahi, ahlan usahlan, ahi, adnan, Allah te nagradio hajrom, barak Allah fik, barak Allah fik, ahi. Ne moraš da govoriš ime i prezime, e, ne volimo, razumiješ, nije problem, nije to nikakav problem, jel da ispada da sam te prinudio, džezakallah, hej, ahlamu sehlan, lijepo što se predstavio od suneta je, moje je ime Husein Ebu Idris, eto, e, da ti uzvratim, inša Allahu Teala. Allah vas nagradio hajrom šehoju. Uh, e, Huso. Uh, eh, jadnane, znaš ko me zove Huso? Mene Huso zove samo ova moja, uh, samo ova moja Sarajka. Uh, ova moja Hanuma iz Sarajeva. Ona me zove Husto, barek Allah fikehi. Jazak Allah khair. Ja sam Husein, <laughs> barek Allah fikehi. Jazak Allah khair. E vidiš i ti si iz Sarajeva. <laughs> Samo što mi ova žena, ti nisi ehi. <laughs> barek Allah fikehi. Jazak Allah khair. Jazak Allah khair. Ekremekum Allah. Selamu Allahi aleikum wa rahmetuhu wa barakatuhu. Dobarakatu. Ko ima neka pitanja i za mene ovako, e, privatnije prirode, javite mi se inša Allah na prive. Jazakum Allahu hajera.